illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี Then King Pasenti replied, Venerable sir, King Seniya Bimbisara of Maganta is not attacking me. nor are the Lichavis of Vesali, nor are other hostile kings, but there is a bandit in my realm named Angulimala, who is murderous, bloody-handed, given to blows and violent, merciless to living beings, villages, towns, and districts have been laid waste by him. He is constantly murdering people, and he wears their fingers as a garland. I shall put him down, Venerosa. มหาบพิธถ้ามหาบพิธจะได้เห็นองคุลีมาน ผู้ปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาด ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการพูดเท็จ ฉันพัฒหารเบียงหนเดียว ประพฤติปรมจัน์มหาบพิษจะพึงกระทำอย่างไรกับเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันก็จะพึงไหว้ พึงลุกรับ พึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะ พึงบำรุงเขาด้วยจีวร บินาบาต เสนาสนะ และขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลาย หรือพึงจัดการรักษาป้องกัน คุ้มครองอย่างเป็นธรรม ก็แต่ว่าองคุลิมานโจรนนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมจะมีความสำรวมด้วยศีลเห็นป่านนี้แต่ที่ไหนเล่าพระเจ้าข้า Great King suppose you were to see that Angulimala had shaved off his hair and beard put on the s t f f r n robe and gone forth from the home life into homelessness, that he was abstaining from killing living beings, from taking what is not given, and from false speech, that he was eating only one meal a day, and was celebrate, virtuous, of good character. If you were to see him thus, how would you treat him? Venerable sir, we would pay homage to him or rise up for him, or invite him to be seated, or we would invite him to accept robes, alms food, a resting place, or medicinal requisites, or we would arrange for him lawful guarding, defense, and protection. But Venerable how could such an immoral man, one of evil character, even have such virtue and restraint ก็ในสมัยนั้น ท่านพระองค์กุลีมานนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคก็ยก พระหัตถ์เบื้องขวาขึ้น ชี้ตรัสบอกพระชาประเสนที่โกศลว่ามหาบพิษนั่นแหลองคุลีมาน ในลำดับนั้นพระชาประเสนที่โกศล ทรงมีความกลัว วาดวัน โลมาชาจูชัน พระผู้มีพระภาคทราบว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงกลัวหวาดวัน มีโลมาชาจูชันแล้ว ก็ได้ตรัสกับพระเจ้าเปรตที่โกศลอย่างนี้ว่าอย่าทรงกลัวเลย มหาปพิธอย่าทรงกลัวเลยภัยแต่องคุลีมานนี้ไม่มีแก่มหาปพิธ Now On that occasion, the venerable Angulimala was sitting not far from the Blessed One. Then the Blessed One extended his right arm and said to the king Pasendi of Kosala, "Great king, this is Angulimala." Then King Pasendi was frightened, alarmed, and terrified. Knowing this, The blessed one told him, "Do not be afraid, great king. Do not be afraid. There is nothing for you to fear from him." ในที่นั้น พระเจ้าประเสนที่โกศล ทรงระงับความกลัว ความหวาดหวัน่น และลมชาจูฉันได้แล้ว ก็จึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานทำความคุ้นเคยกันแล้ว ก็ได้ตรัสว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพระเจ้าจะทำความขวนขวาย เพื่อจีวร บินาบาต เสนาสนะ และกีรณะปัจจัยเภสัชบริการ แก่พระผู้เป็นเจ้า ก็ในสมัยนั้น ท่านพระองคุลิมาน ถือการอยู่ป่าเป็นวัด ถือการบินาบาตเป็นวัด ถือผ้าบางสกุลเป็นวัด ถือผ้าสามผืนเป็นวัด ท่านพระองคุลิมาน จึงได้กล่าวกับพระเจ้าเปรเสนที่โกศลว่า อย่าเลยมหาปพิธไรจีวรของอัตมภาพบริบูรณ์แล้ว Then the king's fear, alarm, and terror subsided. He went over to Venerable Angulimala, finishing the cordial talk. Then he made his offer, saying, "Bante, let you r e s t in content, I shall provide robes, arms, food, resting place, and medicinal requisites for you, venerable. Now, at that time, the venerable Angulimala was a forest dweller, an alms food eater, a refuge rock warrior, and restricted himself to three robes. He replied to the great king. Enough, great king. My three robes are complete. ครนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค และได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หน้าสัจจริงไม่เคยมีมาเลย ที่พระผู้มีพระภาค ทรงทรมานซึ่งบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ ทรงยังบุรุษ ที่ใครๆให้สงบไม่ได้ ให้สงบได้ ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ ให้ดับได้ เพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใด ได้แม้ด้วยอาทยาแม้ด้วยสัตรา แต่ผู้นั้น พระผู้มีพระภาค ทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สัตรา เมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสดังนี้แล้ว ก็ทูลลาพระผู้มีพระภาค King Pasenti then returned to the blessed one and said, "It is wonderful, venerable sir. It is marvelous how the blessed one tames the untamed, brings peace to the unpeaceful, and leads to nibbana." those who have not attained nibbana. Venerosa, we ourselves could not tame him with force and weapons, yet the blessed one has tamed him without force or weapons. And having said this, the king Pasenti paid homage to the blessed one, rose from his seat, keeping him on the right, departed at once. ในครั้งนั้น เป็นเวลาเช้า ท่านพระองคุลีมานนุ่งสบง ถือบาทและจีวรไปบินทบาทในอย่างนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีนั้น ได้เห็นสตรีคนหนึ่ง มีคันแก่หนัก คลอดลูกได้ยาก จึงได้มีความดำริ อย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอดังนี้กระนั้นท่านพระองค์กุลีมานเที่ยวบินทบาทในนครสาวัตถีเมื่อเป็นเวลาภายหลังหารกลับจากการบินทบาทแล้ว ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาเช้าวันนี้ ข้าพระองค์ได้ไปบินบาตในยังนครสาวัตถี ได้เห็นสตรีคนหนึ่ง มีคันแก่หนัก จึงได้มีความคิดว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอ สัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอดังนี้ Then when it was morning the venerable Angulimala dressed and taking his bowl and outer robe went into Sabati for alms. As he was wandering for alms from house to house in Sabati, he saw a certain woman in difficult labor, in painful labor. When he saw this, he thought, "How beings are afflicted! Indeed, how beings are afflicted!" When he had wandered for alms in Zawadi, and had returned from his alms round after his meal, he went to the blessed one, and after paying homage to him, sat down one side and said, "Venerable sir, in this morning I went for alms round in Zawadi. As I was wandering from house to house, I saw a certain woman in a difficult labor, in painful labor. When I saw that, I thought, how beings are afflicted. Indeed, how beings are afflicted. ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุองคุลิมาน อย่างนี้ว่า องคุลิมาน ถ้าอย่างนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีนั้น แล้วกล่าวกับเธอ อย่างนี้ว่า ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว จะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิต ก็หาไม่ได้ ด้วยวาจาสัตว์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อาการนั้นจะเป็นอันข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งทั้งที่รู้เป็นแน่ ราะข้าพระองค์แกล้งปลงสัตว์เสียจากชีวิตเป็นอันมาก องคุลิมาน ถ้าอย่างนั้น เธอจงเข้าไปหาสตรีนั้น แล้วกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติ จะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตก็หาไม่ได้ ด้วยวาจาสัตว์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่กันของท่านเถิด ท่านพระองคุริมานได้ทูลรับคำของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาหญิงนั้น ครั้นกล่าวดังนั้นแล้ว ความสวัสดีก็ได้มีแก่หญิงความสวัสดีก็ได้มีแก่คันของหญิงนั้นอังกุลิมาลา in this case you go into s a v a t ี i and say to that woman, Sister, since I was born, I do not recall that I have ever intentionally deprived a living being of life. By this truth, may you be well, and may your infant be well. Venerable sir, wouldn't I be telling a deliberately lie? For I have intentionally deprived many living beings of lives. Then Angulimala, go into Savatthi, and say to the woman, Sister, since I was born with the noble birth, I do not recall that I have ever intentionally deprived a living being of life. By this truth, may you be well, and may your infant be well. Then Venerable Angulimala replied, Yes, Venerable sir. And having gone into Savati, and told the woman thus, then the woman and the infant became well. ในครั้งนั้น อยู่แต่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่า ที่กุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ต้องการอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ ท่านได้รู้ชัดแล้วว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก ก็ท่านพระองคุลิมาน ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้ว ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย Before long, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute. The Venerable Angulimala, by realizing for himself with direct knowledge, here and now, entered upon and abided in the supreme goal of the holy life, for the sake of which clan men rightly go forth from the home life into homelessness. He directly knew birth, is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. And the v e n a r o Angulimala became one of the Arahants. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระองคุลิมานถือบาทและจีวรเข้าไปบินบาตในนครสาวัตถี ก็เวลานั้น ก้อนดินก็ตาม ท่อนไม้ หรือก้อนกรวด ที่บุคคลกว้างไป แม้โดยทางอื่น ก็ตกลงที่กายของท่านพระองคุลีมานท่านพระองคุลีมานศีรษะแตก เลือดไหลบาดก็แตก ผ้าสังกติก็ฉีกขาด เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ เมื่อพระผู้มีพระภาค ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระองค์กุลีมาน เดินมาแต่ไกล ก็ได้ตรัสกับท่านพระองค์กุลีมาน อย่างนี้ว่า องคุลีมาน เธอจงอดกลั้นไว้เถิดปราม เธอจงอดกลั้นไว้เถิดปราม เธอได้เสบยผลกรรม ซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอพึงหมกไหมอยู่ในนรกตลอดปีเป็นนันมาก ตลอดร้อยปีเป็นนันมาก ตลอดพันปีเป็นอันมาก ในปัจจุบันนี้ Then when it was morning the venerable Angulimala dressed and taking his bowl and outer robe went into Savatthi for alms now on that occasion someone threw a cloth and hit the venerable Angulimala's body someone else threw a stick and hit his body, and someone else threw a potsherd and hit his body. Then, with blood running from his cut head, with his bowl broken, and with his outer robe torn, the venerable Angulimala went to the blessed one. The blessed one saw him coming in the distance, and told him, Bear it, Brahmin, bear it, Brahmin. You are experiencing here and now the result of deeds, because of which you might have been tortured in hell for many years, for many hundreds of years, for many thousands of years. ในครั้งนั้น ท่านพระองคุลิมานได้เข้าไปสู่ในที่หลีกเร้น อยู่ผู้เดียว ได้เสวยวิมุตติสุข เปล่งอุทานด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาดังนี้ว่า ก็ผู้ใดเมื่อก่อนประมาท ภายหลังผู้นั้นไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ภิกษุใดแลยังเป็นหนุ่ม ย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้น ขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงฟังธรรมกถาเถิด ขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษ ผู้ชวนให้ถือธรรมะเถิด ขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติ ความสรรเสริญคือเมตตาเถิด ขอจงฟังธรรมตามการ และจงกระทำตามธรรมนั้นเถิด ผู้ที่เป็นศัตรูนั้น ไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลย พูดถึงความสงบอย่างยิ่งแล้ว พึงรักษาไว้ ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้ง และที่มั่นคง คนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ ช่างสอนย่อมดัดลูกศรได้ ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมทรมานตนได้ ฉะนั้น คนบางพวก ย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยขอบ้าง ด้วยแส่บ้าง เราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงฝึกแล้ว โดยไม่ต้องใช้อาจยา ไม่ต้องใช้ศาสตรา เมื่อก่อน เรามีชื่อว่าอาหิงสกะ แต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่ วันนี้เรามีชื่อตรงความจริง เราไม่เบียดเบียนใครๆเลย เมื่อก่อนเราเป็นโจร ปรากฏชื่อว่าองคุลีมานถูกกิเลสดุดห่วงน้ำใหญ่พัดไป มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแล้ว เมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือด ปรากฏชื่อว่า องคุลิมานถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะจึงถอนตัณหา อันจะนำไปสู่ภพเสียได้ เรากระทำกรรมที่จะให้ถึงทุกติ เช่นนั้นไม่มาก อันวิบากของกรรมถูกต้องแล้ว เป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะ พวกชนที่เป็นพานสามปัญญา ย่อมประกอบตาม ซึ่งความประมาท ส่วนนักปราดทั้งหลาย ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ ฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงอย่าประกอบตาม ซึ่งความประมาท อย่าประกอบตามความชิดชม ด้วยสามารถความยินดีในกาม เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไปบูญการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นเ เป็นการมาดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการคิดผิด บรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาค ทรงจำแนกไว้ดีแล้ว เราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้ว การที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้น เป็นการถึงดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน์ ไม่เป็นการคิดผิด วิชาสามเราบรรลุแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้ว ดังนี้ Then while the venerable Angulimala was alone in secluded place, experiencing the bliss of deliverance, he uttered this exclamation in stanza who once did live in negligent, and then Is negligent no more. He illuminates this world, like the moon freed from a cloud, who checks the evil deeds he did by doing wholesome deeds instead. He illuminates this world like the moon freed from a cloud. The youthful Piku, who devotes his efforts to the Buddha's teaching. He illuminates this world like the moon freed from a cloud. Let my enemies hear this cause on the Dhamma. Let them be devoted to the Buddha's teaching. Let my enemies wait on those good people who lead others to accept the Dhamma. Let my enemies give ear from time to time, and hear the Dhamma of those who preach forbearance, of those who speak as well in praise of kindness, and let them follow up with kind deeds. For sure, then they would not wish to harm me, nor would they think of harming other beings. So those who would protect all, frail or strong, let them attain the all-surpassing peace. Conduit makers, guide the water. Fleshers straighten out the arrow shaft. Carpenters straighten out the timber. But wise men seek to tame themselves. There are some that tame with beatings, some of cords and some with whips. But I was tamed by such a one, who has no rod nor any weapon. Harmless is the name I bear, though I was dangerous in the past. The name I bear today is true, I heard no living being at all. And though I once lived as a bandit, known to all as Finger Garland, one whom the great flood swept along, I went for refuge to the Buddha. And though I once was bloody-handed, with the name of Finger Garland, see the refuge I have found. The bond of being has been cut. When I did many deeds that lead to rebirth in the evil realms, yet their result has reached me now, and so I eat free from debt. They are fools and have no sense, who give themselves to negligent but those of wisdom guard diligence, and treat it as their greatest good. Do not give way to negligence, nor seek delight in sensual pleasures, but meditate with diligence, so as to reach the perfect bliss. So welcome to that choice of mine, and let it stand. It was not ill made, of all the teachings resorted to. I have come to the very best, so welcome to the choice of mine. And let it stand, it was not ill made. I have attained the triple knowledge, and done all the Buddha teaches. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี